Beraz, apiril astapenan jakin ginuen uh, aixpea etxe eta etxaldea salgai ateratzen zela inkanteetan uh, maiatzaren amabian. Horion, um, familiaren ontasunak dira, aspaldi uh, indivizione batean uh, zirenak eta orduan parte batek galdegina zuen uh, eh, bati indivizione horren eh, bukatzea eta judiak eh, adostu zuen inkantetatik pasatuz egin zain eh, salmenta. Ordeon badira bi etxe, etxe ere ikitzeko lujak eta laburantzako lujak. Beraz, eh, berriko etxea izitu zen, uh, eh, iduritzen baitzitza hukun uh, eh, arazo uh, zera egiaren zat. Behera, salmenta potoloa baitzen eta inkanteak, uh, inkantek uh, ezpaitute legerik eta diruaren legea intzinean eman baita, odion, presioak joan entzila gora eta ezginak ira nok erosiko zituen etxeak eta lujak ere ez, izaiten altzien promotoreak, fenor nahi erosen altzorakoan. Beraz, hor inkanteak aintzin deia errikoetxeak proposamen bat egin zuen um, saltzaileer. Proposatuz be, dena erostea, eh, pfl bidez uh, etxe bizitzak eta ereikigarriak diren lujak, eta zafejaren bidez eh, laborantxako lujak, eta hori errefusatu zuten. Beraz, inkanteak egin ziren uh, maiatzaren amabian, baina uh, ebe ordean jendea mugitu baita, eta um, istiloak izan baitira inkante denboran, judeak erabaki zuen pusatzea irailerat. Horrek eman zuen atx bat uh, ara, etzen bukatua, baina ez nola pasatuko zen irailartio, Hor sailtzailea zen abokatak, elarazitu proposamen bat errikoetxeari, baldintza batzuekin. Hor lehenik proposatzen zuen uh, eh, errikoetxeak erostea, uh, eraikigarriak diren lujak eta bietxeak, eta hor baldin baldintzetan ziren uh, biztan dena behar zuela beste parteak onartu, familiako beste, enzibiru familiako beste parteak, salmenta fite egitea izaitia, eta laborantxako lujak bilaborariek erostea eta jodion zafejak uh, eh, onak zezan bilaborari horiek erostea eta presioa ero, onak Eta hori dena fite egiteko baldintza ere bazen, bestela uh, eh, berriza abiatzen baitzuten uh, inkanteetara joiteko prozedura, gana publizitateak eta horako gauzak. Hor dion, uh, erriko onartu du, Eh, zaferrak onartu du salmenta, eta beraz orain salmenta ola egina izan da. Erriko etxeak eh, presio normal batean erosial izan ditu eh, etxeak eta etxe, ere ikigarriak diren lujak, eta ara, laborariek ere lurrak uh, eh, presio normaletan erosi dituzte. EPFLaren uh, eh, launtzarek gindako erosketa bat eh, izan da, orain bakizute, ze proiektu ezagia intzinean? Ez dugu proiekturik, gauza guztiak fite eginak izan dira, ideiak bat ditugu, baina oaiti goiti hasiko gira gogoetatzen. EPFLaren bidez erosteak emaiten dauku denbora, EPFLak sortzi urtez salmenta hori bere gain hartzen du. Beaz egiko etxearen zat, ez da ez da bere alako pizu bat. Lenik proiektua muntatzeko hastia bat dugu, eta hola gero eh, salmenta bukatuko dugu. Eh, Anartean, EPFLaren gainda salmenta hori.